Արցախի հանրապետության նախագահի նստավարանում տեղի ունեցել Արցախցի աշակերտների եւ ուսուցիչների ապարգևատրման հանդիսավոր արարողություն։ Ավարտին է մոտենում Արցախ ներկրված գառնանացան մշակաբույսերի սերմերի տրամադրման գործընթացը։ Օրախնդիրը մնում Շուշիի ռեալական ուսումնարանի շենքի վերականգնման հարցը։ Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհի բացումը կնպաստի նաեւ զբոսաշրջության զարգացմանը։ Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանի նստավերի արչև տուժածների թվում էր նաև ապրիլյան պատերազմում դաժանորեն սպանված Քարամ Սլոյանի հարազատը։ Ալեպում ընդհանուր իրավիճակը լավ է, քաղաքի վերականգնման աշխատանքները ընթանում են բնականոն հունով։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահի նստավայրում այսօր ապարքեվատրման հանդիսավոր արարողություն էր։ Թանկարժեք նվերներով ապարգևատրվել են 2016-2017 ուսումնական տարվա դպրոցականների Արարքայական Օլիմպիադայի Հայաստանի Հանրապետության եզրափակիչ փուլում մրցանակային տեղեր գրաված եւ գովասանագրերի արժանացած Արցախցի 39 աշակերտներ եւ նրանց ուսուցիչները։ Նվերները հանձնել է անձամբ նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հայ գրականությունից Արարքայական Օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլում գովասանագրերի արժանացած Մարտակերտի շրջանի Հաթերքի միջնակարգ դպրոցի 11-րդ դասանի աշակերտուհի Ալլա Խաչատրյանը ապարգևատրվեց բջջային հերախոսով։ Արտակ աշխարհի բաղված քաղաքացին զինվորը սպամ շնարարը պետք է զինված լինի ասպար դեպիկներով։ Քարքարոտ է դեպի գիտություն տանող ճանապարհը, բայց պատողը հրաշալի, քանզի գիտության նվաճումները եւս յուրօրինակ հաղթանակներ են։ Գիտությունը հզոր ուժ է, եւ միայն գիտելիքն է մարդուն դարձնում զորավոր եւ մեծ։ Այո, Արցախին գիտելիքազեն սերունդ է պետք։ Այսօրվա մեր դպրոցը եւ իշխանությունը ամեն ինչ անում են, որպեսզի լավ սովորենք, չէ որ գիտելիքով զինված մարդը անպատելի է։ 100 հազարական դրամով ապարգևատրվել են առաջին եւ երկրորդ կարգի դիպլոմների արժանացած աշակերտների ուսուցիչները։ Պարքեմ ստանալուց հետո Ստեփանակերտի Վիտալի Ջանգիրյանի անվան համար 11 ավագ դպրոցի հայոց լեզվի ուսուցչուհի Իրա Սարինյանը շնորհակալական խոսքում մասնավորապես ասաց. Հանրապետության նախագահի կողմից ապարքեվատրվելն ու խրախուսվելը ինչ խոսք, հաճելի է, բայց ավելի շատ պարտավորեցնող։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր չափազանց համեստ աշխատանքն արժևորելու, կարևորելու, դպրոցի եւ ուսուցչի դերը բարձրացնելու համար։ Արցախի կրթության եւ գիտության նախարար Սլավա Ասրյանն իր խոսքում նշեց, որ գոհ է Օլիմպիադայում մեր դպրոցականների արդյունքներից Նրանք կարողացել են հաղթել ոչ միայն հանրապետության օլիմպիադաներում, այլև տեղ են գրավել Հայաստանի հանրապետության եզրափակիչ փուլի օլիմպիադաներում արժանանալով գովասանագրերի։ Գիտելիքն է ձեր ապագան կերտողը եւ այսօր դուք ինչին հասել եք, այն պետք է բազմապատկել եւ ընդհանրապես ասեմ, որ գիտելիքը այն սեփականությունն է, որ ձերն է, ոչ ոք ձեզնից չի կարող այն խլել։ Եվ դպրոցական տարիներին ինչքան դուք կարողանաք ավելի խորանալ ձեր ընտրած առարկաների մեջ, այնքան ապագայում դուք կարողանաք կյանքում ձեր տեղն ու վերակատարությունը գտնել։ Շնորհավորելով աշակերտներին եւ ուսուցիչներին, նախագահ Բակո Սահակյանը նշեց, որ հանրապետությունում առանցքային տեղ է հատկացվում կրթության եւ գիտության զարգացմանը եւ այս ուղղությամբ իրականացվում են տարբեր ծրագրեր, որոնք ըստ ամենայնի նպաստում են մտաղ սերնդի ուսման մակարդակի բարձրացմանը, դպրոցների շենքային պայմանների բարելավմանը, տեխնիկական հագեցվածության ապահովմանը։ Դպրոցաշինությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը, մասնագիտական եւ արհեստագործական կրթությունը այն կարևոր ուղղություններն են, որոնք գտնվում են պետության մշտական ուշադրության կենտրոնում։ Իր խոսքում հանրապետության նախագահն ընդգծեց, որ ժամանակակից կրթական համակարգն է հանդիսանում երկրի դեմքը եւ կարվի հնարավորը, որ เป զի արցախցի դպրոցականներն ստանան որակյալ կրթություն, լինեն բազմակողմանի զարգացած եւ քայլեն ժամանակին համընթաց։ Մեր շրջանավարտներն այսօր հնարավորություն ունեն իրենց ուսումը շարունակել աշխարհի լավագույն գոհերում, ինչը լայն հորիզոններ է բացում նոր գիտելիքների ձեռբերման ճանապարհին, օգնում դառնալ բարձրակարգ մասնագետներ։ Միջոցառմանը ներկա էին ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ավարտին է մոտենում Արցախ ներկրված Գառնանացան մշակաբույսերի սերմերի անհատույց տրամադրման գործընթացը։ Այս մասին ասել է Հանրապետության Գյուղի եւ Գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանը եւ հավելել, որ ծրագրից օգտվել է ավելի քան 800 հողօգտագործող։ Նրա խոսքով տրամադրվել է 9 մշակաբույսերի շուրջ 300 տոննա սերմ, նախատեսված ավելի քան 12000 հեկտարի համար։ Այս պահին դեռևս ընթացքի մեջ է արևածաղկի եւ սիսերի սերմերի տրամադրման գործընթացը։ Այսօր տեղի ունեցել Արցախի հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Հանձնաժողովը փոփոխություն է մցրել հանրապետության հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2009 թվականի մարտի 18-ի փոքր հիդրոէլեկտրակայանների ծառակվող էլեկտրական էներգիայի սակագների հաշվարկման մեթոդիկան հաստատելու մասին որոշման մեջ։ Հանձնաժողովը սահմանել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագները։ Վերջին 10 տարում Արցախի անտառներում վայրի այծյամների քանակը զգալի աճել է։ Այս մասին ասել է կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի եւ բնական ռեսուրսների պահպանության վարչության պետի պաշտոնակատար Արթուր Գաբրելյանը։ Խորհրդային տարիներին ադրբեջանցիներն անխնա որսացել են Արցախի անտառների վայրի այցամները, որի արդյունքում կտրուկ կրճատվել էր այդ կենթանատեսակի քանակը։ Այժմ վայրի այցամի որսի նկատմամբ շատ խիստ վերահսկողություն է իրականացում։ Այսօր արդեն կարող ենք արձանագրել, որ Արցախի անտառներում վայրի այցամների քանակի շոշափելի աճ կա, ասել է բնապահպանության պատասխանատուն։ Անդրադառնալով արկա որսագողության դեպքերին, Արթուր Գաբրելյանը մասնավորապես ասել է, որ տեղամասերին քաջազանոթ տեսուչները համագործակցելով բնակչության հետ կարողանում են հիմնականում վերահսկել վայրի կենթանիների ապօրինի ворսը։ Շուշիի պատմաճարտարապետական հուշարձաններից օրախնդիր է մնում ռեալական ուսումնարանի շենքի վերականգնման հարցը, որը Բերթաքաղաքի խորհրդանիշներից է համարվում։ Այս մասին ասել է Շուշիի քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանը եւ հավելել, որ քաղաքապետարանի եւ կառավարության կողմից հատուկ ուշադրություն է դարձվում քաղաքի քրիստոնեական եւ մահմեդական հուշարձանների պահպանմանը։ Բացի պատմամշակութային կոթողներից, քաղաքապետի խոսքով ժամանակն է բարձրացնել նաեւ Շուշիի առողջարանային կենտրոնների վերականգնման հարցը։ Խորթային ժամանակաշրջանում Շուշին առողջարանային քաղաքի մեծ համբավ ուներ եւ տարեկան հազարավոր մարդիկ էին գալիս այստեղ բուժման նպատակով։ Այս ուղությամբ ցավոք սրտի այսօր շատ քիչ է խոսում։ Կարծում եմ ժամանակն է այս մասին մտածելու եւ նախկին առողջարանային կենտրոնները, որոնք այժմ գտնվում են քանդված եւ ավերված վիճակում, նորից շահագործելու։ Հատկապես որ քաղաքում կան մի քանի ժամանակակից հյուրանոցներ, որոնք պատրաստ են ըստ պատշաճի հյուրընկալելու քաղաք այցելող զբոսաշրջիկներին, նշել է Արծվիկ Սարգսյանը։ Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհի բացումը կնպաստի նաև զբոսաշրջության զարգացմանը։ Ճանապարհն անցնում է հնամյա եկեղեցիների կողքով պատմական վայրերով, որոնք դեպի իրենց կձգեն հազարավոր զբոսաշրջիկների։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը Դա դիվանքի հանդեպ հետաքրքրությունը օրեցօր ավելի է մեծանում ոչ միայն Հայաստանի ու Արցախի բնակիչների, այլ նաև օտարների համար։ Այս վանքում մեկ անգամ լինելը բավարար է նորից նորից այստեղ լինելու մտքով վարակվելու համար։ Եթե մինչև այսօր վանք տանող ճանապարհի անբարեկարգ վիճակի պատճառով այցելուների թիվը քիչ էր, ապա այսօր արդեն բարեկարգված ճանապարհը խթան է օր-օրի այցելուների քանակի ավելացման։ Պետք է նաև նշել, որ Արցախը Հայաստանին կապող երկրորդ Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհը վստահաբար կնպաստի դա դիվանքի այցելուների կտրուկ աճին։ Տեղին է նաև հիշեցնել, որ եթե միջև վերջին տարիները վանքը չէր գործում, ապա այսօր այն ունի քահանա։ Նշվում են եկեղեցական տոները, մատուցվում կիրակնորյա պատարագները։ Վանքում այս օրերին ընթանում են վերանորոգման աշխատանքներ։ Տեր Հովանես քահանա Հովանեսյանը նշում է, որ վերանորոգման աշխատանքներ վերջին տարիներին բարբերաբար ընթանում են։ Աշխատանքները կշարունակվեն, մինչև դա դիվանքը կստանա իր նախնական տեսքը ձմեռան աշխատանքները դադարեցվել են, հիմա սկսել ենք արդեն վերականգնել եւ միջև մի ամիս այս մուտքը պատրաստ կլինի։ Կվերանորոգվեն նաև 4 մատուրները, որոնցից մեկը գտնվում է վանքից մի քիչ հեռու Սարի գագաթին։ Հնա պիտի շինանյութը տեղափոխենք ձիերով, ջորիներով, վեշերով, տեղափոխենք եւ սկսենք շինարական աշխատանքները։ Բայց ընթացքում հողային աշխատանքները մաքրում ենք, ազատում ենք եկեղեցին հողերից եւ երկու տարի հետո իր ուրույն տեսք կունենա։ Վերանորոգման աշխատանքների համար անհրաժեշտ ֆինանսները հոգում են բարերարները, աջակցում է նաև պետությունը։ Մարդկանց հոսքը գնալով մեծանում է, այս մասին հավաստիացնում են նաև Վանքի քահանան։ Քանի որ ճանապարհները վերականգնվել են, վերաշինվել են, հիմա բավականին հոսքը մեծ։ Լավատես ենք եւ ավելի շատ երուն կլինի կյանքը այստեղ, ես վստահ եմ որովհետև եթե ճանապարհը կա, մարդիկ գիտեն արդեն Դալիվանքի մասին պատմությունը, բոլորն ուզում են գալ, տեսնել, աղոթել, օրհնություն ստանալ։ Նշենք, որ Դադիվանքի վերանորոգման շրջանակներում իրականացված պեղումների ընթացքում 2007 թվականին Վանական համալիրի եկեղեցիներից մեկի խորանի տակ գտնվել են Սուրբ Դադե Արաքյալի մասունքները։ Գտնվել է նաև մեկ այլ դամբարան, որը հայկական քրիստոնեական ավանդույթներին բնորոշ չէ։ Այնտեղ թաղված մարդը նստած էր աթոռին։ Վերջինս այժմ Ստեփանակերտի թանգարանում է։ Բելլալալայան այսօր։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Ադրբեջանը քաղաքական եւ ռազմական առումով տանուլ է տալիս։ Այս մասին հայտարարեց Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը։ Նրա խոսքով անցած տարվա ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ Բաքուն ցանկանում էր մեկ բանի հասնել՝ Համանախագահներին ստիպել առաջարկել տարբերակ, որոնք տարածքների հանձնում են նախատեսում։ Նրանք դրան հասնել չկարողացան։ Հակառակը հայկական կողմն առաջ քաշեց պայմաններ, համանախագահները դրանք ընդունեցին եւ Վեննայում ու Սանկտ Պետերբուրգում հարց առաջադրեցին, որ เป զի Ադրբեջանը համաձայնի հետաքննության մեխանիզմների սահմանմանը, որոնք կբացահայտեն, թե ով է խախտում հրադադարը։ Այդ պատճառով Բաքուն հիմա փակուղու մեջ է։ Նրանից պահանջում են, իսկ նա չի ցանկանում կատարել այդ պայմանները, քանի որ այդպիսով པարզ կլինի, թե ով է խախտում հրադադարի ռեժիմը, ընդգծել է Վաղարշակ Հարությունյանը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրության սրացում ցավոք հնարավոր է ցանկացած պահի։ Խնդիրն այն է, որ ադրբեջանական էլիտայի ներսում սուր պայքար է ընթանում գոյատևման համար ներկայիս տնտեսական լուրջ ճգնաժամի պայմաններում։ Շատերին արդեն հասկանալի է, որ ոչ մի Ղարաբաղ Ադրբեջանին վաղուց պետք չէ։ Զուտ այն պատճառով, որ այդ տարածքն օրգանապես ոչ մի անգամ կապված չի եղել այն ազգերի հետ, որոնք բնակվում են Ադրբեջանի Հանրապետությունում, ասել է միջազգային իրավունքի ռուսական ասոցիացիայի անդամ քաղաքական վերլուծաբան Դենիս Դվորնիկովը, մեկնաբանելով ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին հասարակական հայտարարությունն ու անդրադառնալով վերջին հետևանքներին ու դրա հնարավոր զարգացումներին ըստ նրա որպես քաղաքական գործիք, որպես միջոց, որը շեղում է բնակության ուշադրությունը խնդիրներից, պատերազմը բավականին արդյունավետ գործիք է։ Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանի նստավայրի արչև դժվարների թվում էր նաև ապրիլյան պատերազմում դաժանորեն սպանված Քարամ Սլոյանի հարազատը, ազգությամբ Եզդի Լյուսի Ուսոյանը, ով ցույցի մյուս մասնակիցների հետ միասին հարձակման էր ենթարկվել։ Լավանում եմ, մի քիչ դժվար է, սովոր չեմ, բայց լավանում եմ, ասել Հայաստանում ծնված ԱՄՆ-ի եզդի համայնքի գործիչ Լուսի Ուսոյանը։ Հարվածներից նա օղեղի տրավմատիկ վնասվածք է ստացել, որի ապակինման համար 6-ից 8 շաբաթ կպահանջվի։ Էրդողանի դեմ բողոքի ցույցի Ուսոյանը դուրս էր եկել պահանջելու եզդիների իրավունքների պաշտպանություն, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանության ճանաչում։ Հայաստանն այն պետությունն է, որտեղ ես ծնվել եմ եւ որը մեկ դարից ավելի բազմաթիվ եզդիների հայրենիքն է դարձել։ Լուսի Ուսոյանը 3 տարեկան էր, երբ ծնողների հետ հեռացավ Հայաստանից, սակայն Հայաստանում են նրա բազմաթիվ բարեկամներ, որոնցից մեկն էր նաև Քարորիա պատերազմում զոհված Քարամ Սլոյանը։ Մենք բոլոր հայաստանցիներս պետք է ոտքի կանգնենք հանուն իրավունքի, արդարության եւ հայոց ցեղասպանության ճանաչում պահանջենք։ Հոգեոր մշակութային կյանք Համայն հայությունն այսօր նշում է համբարձման տոնը։ Այն որպես տոն հաստատվել է 4-5-րդ դարերում եւ նշվում է զատկից հետո 40-րդ օրը։ Տոնի հիմքում ավետարանական պատմությունն է այն մասին, թե ինչպես հարություն առած Հիսուս Քրիստոսն առաքյալներին կանչեց Երուսաղեմի մերձակայքում գտնվող Ձիթենյաց լեռ եւ պատվիրեց. Ուրեմն գնացեք, բոլոր ազգերն աշակերտեցեք, նորանց մկրտելով հոր եւ որդու եւ սուրբ հոգու անունով, նրանց սովորեցնելով, որ ամեն ինչ, որ ձեզ պատվիրեցի, պահեն։ Այս խոսքերով նա սկսեց հեռանալ եւ անհետացավ ամպերում։ Մինչ առաքյալները երկինք էին նայում, երկու հրեշտակ հայտնվեց եւ ավետեց, որ ժամանակին Քրիստոս կրկին կհայտնվի մարդկության դատաստանի եւ երկնքի արքայությունը հաստատելու համար։ Նա կգա նույն կերպարով, որով նրան տեսակ երկինք համբարձվելիս։ Երեք Արցախի պետական համասանում կազմակերպվել է ուսանողական գարուն 2017 փառատոնը։ Ներկայացվել են հայկական եւ արտասահմանյան երգեր եւ պարեր, հումորային համարներ, բեմադրություն, տարբեր երկրների մշակույթներ։ Ինչպես նշել է ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության բաժնի պետ Զարինե Սարաջյանը, այս տարվա ուսանողական գարուն փառատոնը նախորդներից տարբերվում է նրանով, որ մրցութային չէր։ Միջոցառման իրենց մասնակցություն են բերել համասանի բոլոր ֆակուլտետները։ Նման միջոցառումները մեծ դեր ունեն ուսանողների համար։ Դրանք բարձրացնում են ուսանողների կրթադաստիարակչական մակարդակը, նշել է նա։ Մարզասերների համար Անգլիական Manchester United-ը տիտղոսների հարուստ հավաքածուին գումարեց նաև Եվրոպայի լիգայի հաղթողի կոչումը։ Եվրոպայի երկրորդ ամենահեղինակավոր մրցաշարի եզրափակիչում Անգլիայի 20-ակի չեմպիոնը Հենրիխ Մխիթարյանի գոլի օգնությամբ 2-0 հաշվով հաղթեց Ամստերդամի Այաքսին որը Եվրագավաթների եզրափակիչում նախորդ անգամ հանդես էր եկել 1996-ին։ Այս հաղթանակի շնորհիվ Manchester United-ը նվաճեց Չեմպիոնների լիգայի խմբային փուլի ուղեգիր։ Ստոկհոլմի Friends Arena ստադիոնում կայացած հանդիպումից առաջ թիմերը 1 րոպե լռությամբ հարգեցին Manchester Arena ստադիոնում մայիսի 22-ին Ariana Grande-ի համերգի ժամանակ տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 22 զոհվածների հիշատակը։ Այդ ողբերգության պատճառով չկայացավ նաև եզրափակիչից առաջ նախատեսված շոուն։ Հենրիխ Մխիթարյանը դաշտեր դուրս եկել անգլիական ակումբի մեկնարկային կազմում եւ դարձավ Հայաստանի հավաքականի առաջին ֆուտբոլիստը, ով խաղաց Եվրագավաթների մրցաշարի եզրափակիչում։ Հենրիխ Մխիթարյանը 6 գոլով դարձավ Մանչեսթեր Յունայթեդի լավագույն ռմբարկուն Եվրոպայի լիգայի այս մրցաշարում։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 10-ից 14, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն։